sai ila ya kara mararecewa ya shi mutumin nan amma ya hana shi sai ila ya faɗi ya linshi ido yayi kamar ya suma mutanen da ke wurin suka ce wa mai giyan nan idan baka bashi ba zai mutu kaga ka jawo wata rigima kenan aka ɗebo giya aka sawa iliya a baki nan da na ya farfaɗo aka ƙaro masa mai yawa ya sha ya koshi har ya bu shikenan sai ya shiga kantin giya ya kwanciyarsa ya ta share barci da dare kwarai masu kantin suka tare shi ya ki tashi sai suka rufe kantin da shi a ciki tunda asuba Iliya ya tashi ya sa kafa ya buge kyauran kantin nan a cikin kantin akwai waɗansu gangunan ya manya manya waɗanda komai karfin ƙato ba zai iya tsaga ganga guda ba balle ya tafiya da ita Iliya ya kwashi guda uku ya makale kowace ɗaya a hammata ya rika tura ɗaya da kafarsa yana tafa yana cewa duk wanda ke so ya sha giya ya zo nan har wanda baya sha ma in yana so ya zo daga can masu giya suka suka biyo shi suka yi suka yi su kwace dangunan giya su abu ya faskara sai suka tafi suka kai kara wurin alkali alkali ya aika aka rara so iliya da jin labarin sai waldima ya tsargu ya tabbata ba mai iya yin haka sai iliya don haka da zuwansa sai ya ce haba iliya da ma ka komo cikin kamarka ta sosai sai iliya ya bushe da dariya ya komo kamar yadda kowa ya san shi ya biya masu giya kuɗin su ya ba su sauran giyar da dare bayan an gama hira duk fadawa sun watse sai waldima kaɗai da iliya waldima ya ce masa ina so ka taimake mu ka kubutar da mu daga sharrin wani rikakken ɗan hari wanda ake kira falalu ko ina ya ratsa cikin ƙasar nan sai rika kwace yana raba mutane da dukiyarsu ya kuma ba su kashi ya dame mu kwarai ba muku da wani wanda zai taras sai kai kadai illa ya murmushi ya gyara zama ya murza gashin baki ya san ranarsa ta zo ya ce wa sarki Allah ba ka nasara an gama Allah dai ba mu ina so daga cikin jarumanka da kake takama da su ka zaƙo min shida mu tafi tare amma mutanen nan guda shida ba dan komai ila yake bukatar su ba sai dan ya jarraba jarumta kasu walduma ya umarci jarumai shida su shirya su bi ila da lokacin yayi jaruman nan suka shirya iliya na gaba suna biye da shi suka nufi hanyar da falala ke wuce can wajen asuba sai suka ji motsin falal tafe yana keta itatuwa kamar toran giwa yana tafe yana shakar iska abinsa don ya san ba mai iya taransa da fada ya zo ya wuce ta kusa da inda su iliya suke koye bai gansu ba sai iliya ce da jaruman nan wa zai iya bin sa ga inda ya nufa in kuma ya ga da dama ya tone shi da wani duk sai suka shiru aka rasa wanda zai ce zai bi shi sai wannan ya dubi wannan wancan ya dubi wancan iliya ya dubi babban sai ya ce tafi jarumin nan bai gargama ba ya tashi ya ƙara jan majayin dokinsa ya hau ya bi sawun falalu amma duk zuciyarsa tana ɗarɗar yana tafi yana ƙulle kullen yadda zai yi a zuci ya dai tabbata idan suka yi ido hutu da falalu shi ba zai kwana ba ya ta tafiya har ya fara hangen falal can sai hangi falal ya tsaya ya dubi kansa ya kuma dubi kayan faɗinsa ya dubi dokinsa ya dariya ya zabar dokinsa kaɗan ya taɓi ya je humashinsa sama ya bi ya tafi yana kirari yana cewa yau ko da iliya ta haɗa mu makar yau ina zan gamu da iliya sa'ad da jarumin na ji falal ya ambaci iliya sai ya tuna shi ma jarumi ne nan da nan zuciyarsa ta motsa daga can ne zai ce falalu karyarka ta sha karya maza bisa kanka idan ka sake kuka yi arba da iliya sai dai wani ba kai ba falalu fa ya juyo a fusace ya game magana ya wata irin kururuwa mai ban firgici kamar ara da ta faɗi sai hayaƙi ya rika fita daga bakinsa har da wata irin walƙiya kamar hadari ya taso akwai wata ƙorama kusa da shi nan da nan sai ruwanta ya kaɗa yana kumfa yana jarumin na su kwane shi kuma ya juya a guje ya koma wurin su ila saboda sauri har dokin ya sassar faifaɗi ya dai tashi da rawar jiki ya sake hawa ya ci gaba da sukuwa har ya kai wurin ila yana haki kamar ransa ya fita da ya farfaɗo kaɗan ya faɗa ila abin da ya faru duk abin nan ila zaune yake ko da ya ji labarin ku sai murmushi ya ƙara kishin gida ya rika wasa da kafarsa ya dubi jaruman nan ya ga duk sun ruɗe kowa ido ya fito ya ce Allah sarki tsufa ya zo mana ga shi kuwa ba mu da magana sai wobe ya tashi ya tafi wurin kwalele ya shafe shi ya masa kirare kwalele dokin ida kwalele dokin yaƙi ba ni sai shi ka ba ni ku ba da aranka kwalele ya haniniya kamar ya san abin da ila ke faɗa daga nan ila ya gyara ya ɗauko siddi ya aza ya ɗaura mun ya saku kulki ya rataye takobin wargaji ya ɗau mashi da kwari da baka ya zabura ya nufi wajen falal da suka kusa haɗuwa sai ila ya fara harbowa yana cewa kai lalataccen marji ɓarawo don me ka shigo ƙasanmu ba da izinin ba falal ya ƙara harzuka ya cika da fushi ya zaburo dokinsa iliya kuma ya kwarari kwalele za a yi karan battar ƙarfe suka haɗu suka ja baya kowannen zai ja kulkinsa suka ta rusa juna kowanne aka buga sai ka ji kamar ana fasa dutse da nakiya dajin wurin duk ya ruɗe da aman duka da rurin mazaje itatuwa da ke kewaye da wurin duk aka tattace su suka yi ta yi har duk kulaken nan suka kare babu wanda aka yi wa rauni kana suka jawo takuba ji kake kakakas kakas suna sare juna idan ta kubba suka gamu sai tartsatsin wuta ya tashi sama kamar walƙiya kamar ajima ta kubba suka lalace wannan su kuma ya kuci mashi suka ta suka juna har ma sun suka kare ne daga nan sai suka yi cirko cirko suna kallon juna kamar zakaru da suka huta sai suka kama faɗa hannu da hannu suka yi ta yi har dare gari ya waye rana ta fito ba su rabu ba suka sake wuni suna ta damba da kokawa har dare yayi ba su rabu ba sai da suka kwana uku can falalu ya tuna shi yaro ya kwashi ila ya sama da shi ya tada da kasa ya biya danne ya zaro wani gajeren gatari ya kirba maza a kirji saboda zafin naman kilya da iya yaki ya goce gatarin ya sare kasa ya ya rike hannun falalu da kyau ya dube shi ya dariya ya ce kai yaro manya gabanka kura ba farkakkare ba ce samu farka rubutaccen al'amari ba shi canjuwa samari daga ina ka fito mutumin wacce ƙasa ce kai wa ya haife ka falalle ya ce yaro yana bayan uwarsa kuma ba ruwanka da ƙasan ko iyayena oho ai sai ka ce ya watsa wa iliya wuta ya fusata ya sunkuci falalu ya wujijjiga ya kwara da ƙasa ya biya taki tsoho mai dakawa yaro kashi ya ce manya ke magana da kai yaro ka faɗa min abin da na tambaye ka ka huta falalle ya ka yi dubi iliya ya ce kai da tijo ko giwa ta san zaki ai ba kamata ke magana biyu abin da na faɗa maka da farko shi iliya ya ƙara fasata ya tallabo kan falalu zai masa fashin albasa da wani irin mulmulallen karfe wanda aka yi don irin wannan rana falala fa ya ga halaka a fili sai ya ce tsaya kai min rai zan faɗa maka sa'an nan Ilyasu cika tilas ba hakuri ba bugu mai kashe kura baban falal sai dubuta ta tan. muryar falal na rawa ya ce uwa ta sarauniya ce amma ubana wani mayaki ne shahararre ya kwa mutu da na girma ni kuma na ce sai dai mutu wurin yaƙi kamar sa lokacin da zan fito daga gida ta min addu'a ta kuma yi min wasiya cewa duk inda na gamu da wani da ake kira Iliya dan mai karfi ya roke shi ga ko ce kada yi faɗa da shi wai shi kaɗai zai iya halaka na cikin duniya wannan shine iyaka abin da zan iya faɗa maka game da labari da jin haka sai jikin Iliya ya sanyi ya gane lalle falal ɗansa ne sai ta sashi ya ta sashi a gaba sannan ya rungume shi yana kuka ya sumbace shi ya ce ɗana Allah ya ba mu haƙuri mu duka wannan abu rashin sani na gafarce ka duniya da lahira na kuma yi murna kwarai da na samu mai gado na sa'an nan kuma ya faɗa masa yadda aka yi har a sarauniya da irin halin da ya barta ya shigo duniya daga nan ya ce to yanzu sai kai shiri ka tafi gida ka gaishe ta kwarai ka ce idan Allah ya yarda wata rana za mu haɗu da ita falal ya tashi ya kakkaɓe ƙura ya durƙusa ya ban kwana da ubansa ya hau dokin sai ta to abinda sarauniya yake gudu ya faru dama ba ta so falal ya gane iliya ne ubansa ba wani sarki ba gashi ko yanzu ya gane haka da ya sassa kofar gidansu ko sauka bai yi ba sai kira da ƙarfi ya ce ya ke wannan tsohon banza munafuka ashe wani matsayacin talaka kika aura aka same ni ba sarki ba to fito asirin ki a tuniyau ta fito da rawar jiki tana kuka ta rukusa gabansa ta ce gani falala bai yi wata wata ba sai ya ɗauke kanta da takobi duk abin nan bai sa zuciyar falala ta yi taushi ba balle ya ji tausayi sai ma juya ya ce bari kuma in koma in kashe iliya shi kuma ɗaya munafiki ya juya linzami ya kama hanyar da ya fito ya yi ta tafiya kwana da kwanaki har ya isa garin da ila yake a lokacin ya tarar da ila yana kwace na bacci sai ya shiga ya dubi kirjin ila kafta masa gatari ko da falalu ya sari ila sai ya samu wata kamara ta karfe da ke kirjinsa daure kamar gaba gaba karin ya tsalle sama kamar an sari dutse Iliya farka daga bacci ya ga falalu ya tsaye yana rike da gatari yayin ya kama kafaɗarsa guda ya yi hajijiya da shi ya kaɗa shi ga bangon aiki kwam nan take falal ya mutu ko shura bai ba shi kuma iya kasa kenan da yake mutanen ƙasar ba su san kamar falal ɗan iliya ba ne sai suka yi ta murna suka ƙara ɗaukaka shi saboda ya kashe shi nan ta falal ta ƙare iliya kuwa ya ci gaba da yaki da gwagwarmaya cikin duniya wata rana ila na zaune yana shan iska wani katon lambu a bakin kogi yana kallon yadda kwalele ke ta yawo bisa ruwa ga tsuntsaye iri-iri suna kiwo sai ya tuna da yaki ya tuna irin haɗarin da ya shiga da kuma wanda zai shiga ya ce Allah sarki tsufa dai na tsufa doki na kuma ya tsufa amma gashi zuciyata ba ta gaza ba ya yi farat ya tashi ya ce zama wuri ɗaya tsautsayin jiki ne ya kamata mu shiga duniya mu ga abin da take ciki da isarsa gida sai jefa da siddi ya yi shiri ya kama hanya ya ta tafiya tun yana ganin alamar karkara har ya zama na baya ganin komai sai dace ya yi ta tafiya har ya tar da wani wuri inda hanya ta kasu uku ɗaya ta nufi dama ɗaya hagu dayar ku ta miƙe gaba tutar a daidai wurin da hanyoyin nan suka haɗu an yi rubutu bisa wani dutse mai faɗi an ce wanda ya bi hanyar nan wacce ta hannun dama zai samu isasshiyar dukiya wanda ya bi hanyar hagu zai samu mata wadda ba kamata wanda ya miƙe tutar kuwa zai gama da mutuwarsa iliya ya tsaya karanta ya yi shiru yana tunani sa'an na ya ce ni da nake tsoho me zan yi da dukiya me kuma zan yi da mace barin ba hanyar da zan gamu da mutuwar tawan gani na sani dai ku shawo baɗi sai baɗi mai rabon ganin baɗi sai ya gani ila ya saka mu kwalelan linzami ya zarce sosai ya tafi can ya shiga cikin wani surkukin daji mai duhu ba zato sai gashi gaban taron yan fashi mutum dubu hudu da babban su guda kowanne yana rike da kayan fada iri suna jira ne kawai wani ya fado da bakunci lahira basu an karaba ba sai ga iliya gab da su sun yi mamaki don sun tabbata ba mahalukin da ke iya shiga dajin suka daka masa tsawa suka ce kai mai dokin nan tsaya iliya ya tsaya cak har suka zo wurin da yake suka ga dokin ba irinsa duk cikin yankin ƙasar suka ce na za ka me ya kawo ka nan wurin iliya ya ce na biyo hanya ne zan wuce ban san zan gama da ku ba sai babban sai ya ce ba kwa gani har wani kallon hadarin kaji ma yake mana ila yana yi mana dan wani gani gani ne ya ku lalle a kaikece ba a yake yi musu ya sun da kansa ya ce haba samari tsofai tsofai da ni ganganin mai zan yi muku ba ni da komai sai yan kuɗin guzuri fan ɗari wannan ɗamarar ta zinariya da kuke gani duka duka kudinta bai fi fan ɗari biyar ba riga ta tsohuwa ce kudinta ba zai shige fan dubu uku ba takalma na da hula ta kudinsu da kyar zai fan goma waɗannan likafin da kuke kallo tsohuwar azurfa ce jauharin da aka lallika musu shi ke sa kuke ganin su kamar wani abin kware kudin su fan dubu ne kawai sabbi na ko da yake na karfe ne ba zai wuce fan mai tamba dutsen nan da ke bisa kan doki na kuwa kun dai san darajarsa ba shi da wani amfani sai dan ya kara dokin gani idan dare yayi dokin ko ba shi da wani amfani in ba a wurina ba to me zai sa ku tare ni ni ba ni da komai ina roƙon ku ku kyale na huce yan fashi suka ce wahila tunda muke tare mutane ba mu taɓa samun sakare mahaukaci kamar ka ba babban sai ce su kama ila to a kusa da wani katin itace ko suke tsaye wanda ba ka masa duburin da ganin jama'a nan ta yi za su kama shi sai ya zaro kibiya ya dubi katin icen nan ya saka masa itacen ta ya ratattake faɗi rica kamar dai tsawa ce ta faka masa ƙarfin iskar faɗawar iccen nan da ƙarar faɗuwarsa ta sa 'yan fashin nan duk suka faɗi ƙasa su da suka farko sai babban su sai kyau ila mun yadda kai ne shugaban muna roƙonka ka zauna tare da mu ka zama babban mu muna da dukiya zinare da azurfa da lu'ulu da jauhari da tufafi iri iri ga kuma dabbobi duk muka taru ko mun shekara goma ba za mu iya gama kida zinare da ke gare mu mun yadda ka ɗebi duk abin da kake bukata mu dai ka zama shugaban ila ya dariya ya waƙar nasara irin ta mayaka sa'an na ya ce ‘yan uwana ba na so wahalar da kaina Dan tsaron dukiya ko kiwon dabbobi ni bukata ta in yawo cikin duniya in yaki dukiya kuma da dabbobi tajirai da mukiyaya su tsare na gode muku kwarai sai wata rana suka yi ban kwana ya karya linzami ya koma da ba ya zo wurin dutsen nan na mararaba mai rubutu daga gefen inda aka rubuta wanda ya bi hanyar da ta miƙe totar zai haɗu da mutuwarsa sai ya rubuta ni iliya ɗan mai ƙarfi na bi hanyar nan da ta miƙe amma ban game da mutuwata ba daga nan ya karya linzami ya bi hanyar da ta nufi hagu inda aka rubuta za a samu mace ya ta tafiya bayan kamar kwanaki biyu yana tafiya ran nan sai gashi ya tunkari wani irin gida mai ban mamaki shi dai ya fi girman gida amma bai kai gari ba ginin gidan duk an yi shi ne da wani irin farin karfe sai kyalli yake kamar mudubi rufin gidan kuma shi kansa da zinare a kai ga tagogi kuma na mudubi kowace an sa mata labule iri daban akwai furanni iri-iri kewaye da gidan akwai kuma lambu cike da kayan marmari ila bai tsaya ba sai ta san makofar gidan tun kafin ya kai sai ga 'yan mata arba'in kowace ta ci ado daga kayan gwal sai tufafin farin siliki sai alharini su fito taryarsa suka kewaye shi su suna masa ba har suka iso kofar sarauniya matan nan suka rike masa siddi ya sauka aka faɗa sarauniya jim kaɗan sai ga sarauniya ta fito ila ya dube ta da kyau daga tun da yake yawo cikin duniya bai taɓa ganin mai cikakken kyawun halitta kamar ba irin tufafin da ke jikinta sai wanda ya gani yan mata biyu suna biye da ita daga baya suna gyara mata tufafinta da ke jan ƙasa gashin kanta kuwa har bisa daga duganta da zuwa ta rungume iliya da murna ta sumbace shi ta kama hannunsa suka nufa cikin gida sai ka ce wadda ta ga wani tsohon masoyinta aka kai iliya cikin wani irin ɗaki na hutawa shafaffe da zinare kowace kusurwa kuma an kafa mata shama ƙasa kuwa an bi duk an shimfata darduma da kilisa iri ga kujeru waɗanda in ka zauna su zauna idan kuma ka kwanta su kwanta akwai teburi a tsakar ɗaki na farin karfe an rufe shi da zani na farin siliki an jera abinci da na sha iri iri waje ɗaya kuma ga wurin wanke hannu ga sabulu da tawul a rataye suka zauna kan kujeru ga teburi na a gabansu suka shiga shaye-shaye da cece waɗanda iliya bai taɓa sanin su ba tana yi masa gaison maraba da murya mai taushi duk abin nan iliya sai kallonta kawai yake yana lura da irin abin da take nufin kulla masa gaskiyar iliya ashe matar hila ce kawai tana yi masa hila ne don ta zambace shi kan fashin nan su ne suka aje ta suka gina mata wannan katafaren gida suka samo ɗan mata don su rike mata aikace aikace suna kuma taya ta zama duk faɗin gidan ko ba namiji ko ɗaya an shirya shi sosai yadda duk wanda ya zo gidan nan ko sarki ko attajiri ko malami ko jarumi lalle zai halaka abin da ya bari kuma ya zama ganiman matan nan da 'yan fashin nan akwai wani ɗaki wanda aka shirya musamman wanda na ake halaka duk waɗanda suka je an ƙawata ɗakin ƙware da gaske an sa kayayyaki iri-iri masu tsada akwai gadon ƙarfe wanda aka yi wa shafan zinare ga kilisai da barguna ko ina an cika ɗakin da su matasan kai kuwa ko ina an jinyi ne akwai kwalaba ta turaren wardi daga kololuwar ɗakin haratai an huda bakinta tana ɗiga kaɗan-kaɗan kan gadon kuma ga fitilu masu haske a kowace kusurwa gadon nan yana bisa wani katon shishike ne na karfe wanda ke juya shi ko ina ga zannuwan gado masu tsada an rufe shishiken nan yadda ba za a gan ba to dabara kashe mutanen duk a wurin gadon nan take akwai wata katuwar rijiya daga ƙarƙashinsa kamar girman ɗaki daga can ciki zurfinta kuma ya fi gaba ɗari uku an rufe bakin ta rab da shimfiɗa an shirya gadon da idan mutum ya kwanta har gadon ya rabu da bangon nan na ɗakin to sai ya kife mutum ya faɗa cikin rija sannan kuma gadon ya koma yadda yake duk abin nan iliya kamar ya sani da sai iliya suka kare cin abinci suka shiga hira tana ba shi labarin duniya shi kuma yana faɗa mata waɗansu labaru irin waɗanda ya kamata ya faɗa mata sai rika yin gyangyaɗi da ganda kamar yana jin bacci sai ta ce da iliya ya kamata su tafi ya kwanta don ga alama ya gaji